Egunon! Egunon! Laguntzen alzaitut? Bai, zenbat balio dute zapeta horiek? Zein, gorri horiek? Ez, ez, ez gorriak, berde horiek, eskuinean. Iruro goita sortzi euro. Iruro goita sortzi euro. Ados, mila esker? Bai, agur?